Živim, živimo u vremenu velike islamofobije. Živimo u vremenu kada može svak da radi šta hoće. Tako ovi što nam tumače demokratiju kažu. Šta je rješenje za ovo vrijeme kada su pitanje muslimani kako da toliko toliko imamo normalno stanje među muslimanima, nakon što nema sultana, a ne mislim bukvalno, nego mislim na Allahu zakon na zemlji, on je u knjigama, ljudi sude po nečemu drugom i stavno dospunjavaju i otpunjavaju, jer sebi prave čejte, Allah kao što je stvorio čovjeka, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Sumba rodebenahu esmeret zafilin, kao što je čovjeka stvorio u najljepšem takvim obliku. A ako ne bude u imanu, islamu, onda će biti gori od noja. Onda će ga Allah Želešanu vratiti u najružniji oblik. Isto tako je Allah te Zabarakevo Ta'ala dao ljudima sviste života, a to je islam, to je kuzan, To je šarijat Allaha tebareke wa ta'ala koji nikako ne može zastaviti i uvijek je modjeran i uvijek je popularan <clears throat> za onoga ko pamet ima. Inne fi darike la izratun li budi talba. To je pokaz za onoga ko kaže i smrti da je pametan. A Allah se obraća pametnima. Pa ima jedan moderator, ima jedan nezgod koji može održati muslimane u normali, a morate što prije doći do ovoga drugog. A to je da muslimani budu Bogu bojasni, da se boje Allaha. Ne sistema, ne žene, ne smije, ne sveđena. Ovdje ne misli na onaj obični strah, normalni, prirodni, jer ko se ne boji, i nema dobra strah, sa njim opet nešto nije u redu. Ali da se čovjek boji ljudi, da se boji nečega mimo Allaha te bareke wa ta'ala, to je širka Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zbog toga nam je Allah žele šanu naredio da budemo toliko bojazni. Jer Allah žele šanu iz ljubavi prema svojim, ro prema svojim robojima. Želi da što manje sultan posla ima da se ljudi, da se desolije na krv, da se robinske veze drže, da kopša ima svoje pravo, da se ne odgovara muslimani ili potvara, kako ćemo to riješiti? Pa ne može policajac uvijek biti za tvojim veća. Nije to islam onda, jer islam je od Allaha vjera, da što manje patuješ, kako bi što prije u žene tušao. I zato nam je Allah tebarek jebo ta'ala naredio da koga se bude. I evo možda vi koji razumijete nešto od arabskog jezika, ovo je način kako je poslani kada je sve razumio stran. Počinjao bilo koji govor. U tri ajeta upozorava na takvalu, na koga bojasnost, da se to ubrizga muslimanima u ovosti i u njihovim srcima, da ako koga bojasni ne budu, onda suprotno od toga doživjet će razna poniženja od strane Allaha Tebare Kevotara, od broj jedan, a zatim od onoga od koji se budu bojali. Ja ne imam se dina amen, o vjenici, i tako Allah je haka su katili. Bojte se Allaha kako, onako, pomalo, jel? Ne, ne, ne, ne. Istinskom bogobojaznošću. U čemu se ogleda istinska bogobojaznošća? ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Nemojte kao vlasti umirati. Nemojte kao neopredjeni umirati. Nemojte misliti da ste od majmuna postani. Nemojte iz svoje prirode izlaziti. To jeste, ne možeš umrijeti kao musliman ako nisi živio kao musliman. Mene ašara šej mate alej, jer čovjek na čemu živi na tome će umrijeti. Pa ko je živio na tim ti tisti, umrijeće na tim ti tisti. A ko je živio na la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, počastit će ga Allah. Kada jezik neće biti lako pokretati, da kaže la ilaha illallah. I naša borba, i naša preokupacija, i svrha našeg stvaranja, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ni džine ni ljude, osim da me obožavaju. Čista naš život je to da ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. A prije toga Allah Želešanu kaže, pojte se Allaha Želešanu i spijem ti. I nemojte uvjeti, osim kao pravi muslimani. Ovo je za vjernike, a onda se Allah Želešanu odreša i ljudima. Ja i Johannes uspeku rozpeku u ljudi i hodakakom i nesmi u ahide. O ljudi, bojte se onoga koji vas je stvorio od jednog čovjeka. A zatim oni ga zubu njegovu stoju. I bojte se Allaha Čelešanu imenom koji jedni drugi je dozbivate. I robinski veze čuvajte. Dalje Allah Čelešanu kaže ja i joj sredina namenu za kula u akudu kao na sredina. O vjednici, bojte se Allaha Čelešanu i samo istinu govorite. Danas je laž na pozornici Dunjavuka kao da je popularno da što bolje slaže da bi bolje prošao. I onda vidimo ovo što vidimo. Da su ljudi u tjeskovi. Da su ljudi izgledaju kao da su pijani, a nisu pijani. Mnogi jesu pijani. Sad ima piva, pija, vidite da već mora ovako naručivati. A neće, hajma pili. Popušajte, destinajte vikan, kupite u gajbu. Nemate potrebe trošiti pare jer bacate u haram. Neće hajvan, tuhana, a kako li pire? Ali hoće izdaka kada izađe iz svoje prirode. La haula u la kuvata illa billa. Zašto ta hvala kada moja braćova? Zato što ti se pridišavamo Allahu te barake vo ta'ala i što normalno po zemlji hodimo. Kaže Ebu kakav, najbolji musliman ko se poslanika ali se razgovor stran, ko se bude bojao, Neće drugo mimo Allaha Čepešanu. Allah će učiniti da se boji svega od drugog. Ako se bude bojao Allaha Čepešanu, Allah će učiniti da se njega sve boji. Jel znaš musliman je neki dan, u sitne sate, došao na bezinsku pupu da nas sve gorivat. Našao je radnika koji radi hvala. Naporan u dan, a još napornija noć. Nas svoje gorivo ovaj dalje spala, pa je došao i probudio da rekao, izvoli pare, ovo se izgubio. Šta je ovoga muslimana navjelo da ne podjegne? Unim rezervar, to je šansa životna, prilika. Ali ima Allah, koji sve nagleda. Ako može pobjeći od ljudi, ne može pobjeći od Allaha te barak je ta'ala. I zato bineš imam i muslim, da im planiš, zagrlio svoj obisnu i cijelo njenu nevinost da uzme. Ona nije mogla da kaže zašto ja prijavim policiji ili sultanu. Po ovoj ovome zakonu ćeš ležati toliko i toliko. Da kaže, boj se Allah. Začeš mi to moju nevinost uzeti. Pa je dovoljno bilo da mu to kaže. Ostavio je tu djevojku na miru. Znači, Bogo za instan je prirodan instan koji po zemlji hodim. Hoćeš na njih. Ljudi hoće da budu učeni, kaže, učeni ljudi. Njih svak cijeni. I oni su popularni. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ Boj se Allaha će te šanu pa će te Allah podučiti. Hoćeš para. Hoćeš i pare i jare, boj se Allaha će te šanu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرِجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Ko se bude Allaha će te šanu bojao? Ovo će mu dati izlaz iz svake situacije i obskrbiti te od odvuda. Nikako nisi mogao sračuna da će doći. Ja i Hrvina Anarim, ne se kula iš Aleku Korkana. O vjenici, ako budete Boga bojati, Allah će vam dati da dobro znate razlikovat istinu od lažinu. Danas su muslimani zbunjeni sa ovakvom jakom vjerom koja im zaziva čitavo čovječanstvo i kaže im, hajde pokušajte jedan harf sakrite Kur'ana. U drugim vjerama često ne znaju se dogovor kako im Bog Bogu ime. Hindusi bacaju svoje mrtve u jeku, a onda dođu i svoj pisu vodu piju radi ilaža, radi lijeka. Možete misliti koliki je smrad od svega toga. Ili kravu obožavaju, a ima i oni koji više obožavaju. Tamo ima 5000 bogova, nije 360 kao što je bilo u Mekti. Ima i kod nas na kavu, samo i treba prebrojati. A nema Boga sve Allah, te barake wa ta'ala. La ilaha ila Allah Muhammadu Rasulullah. A kuru kao i hada vam stafira li rekom bez stafiruhu. Innehu huva zahuru rahim. Wa ađiru da'wana, alhamdulillahi, rupil alamin. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ذاك مويا تشوف Ovaj dunjaluk je kratkog daha. Mi ćemo svi umrijeti. To i nevjernici vjeruju. Pa nam Allah žele šanu kaže Ja i juha ladina amenu taku Allahe wa tanzur nefsun nada O vjernici bojte se Allah I bojte, bojte se Allah i dobro pogledajte. Šta ste pripremili za tu stranu? Svi ćemo ići sa ovoga svijeta. Šta smo pripremili za onaj svijet? Mi se danas bojimo ljudi koji nas mogu obračunavati. I kad dođemo na sud zbog nekog prekršaja ove ili one prirode, najteže je istražni proces. Koliko ćemo dobiti? a i nakon same presude promenimo se ko limun, valja to sada i srčan, a to je donjaluk. Opet ti dadu da jedeš da piješ. I tamo je naro i za rešetak, ali i tu medvedi. Ali šta ćeš kad dođe se svog gospodara? Šta si to ponio u svoma hrvatskom utraku? Hoćeš li moći petljati i ja i ti lagati Allahu Čezrećanu. Šta ćeš kazati, zašto nisi klanjala? A Kur'an kaže, na sene ga kupil, ti srpa, šta vas je u Čehennem dovelo? Alu, rsa kumina mu spadin, nismo klanjali. Znajte, niko neće u Čehennem tuči bez namaza, osim samo jedna vrsta ljudi. Ona koji, koja prini istino Islam i ne dočeka sljedećeg vakta da će se Allah te bareke od danas silovati, kao što je Asa, koji je rekao poslaniku, ali je se razumio s nama. Ili će se dojeti s vama, ili će sliniti Islam. Biva da ja budem kao muši da vas pomogne, a onda nakon toga da ilače. Kaže poslanik, ali je se razumio s nama. Prvo primi Islam, pa se boli. Pa je se bolio, ili to je biti poginuo. Pa kaže poslanik, ali je se razumio s nama malo je radio, a puno postigao. Nije nijedan namaz dobavio. Da ne govorimo, draga moja braćo. Gdje je muslimanima danas ti? Pogledajte ovoga mladića koji ostavlja djevojku u prilici je imao priliku da uradi ono što je bio na naumio. Ali je bio bogobojazan. Ili smo mi stidu, klanjali džanazu. Jedan židovski vjeroučite, učite, učite koji je došao sa ovom Austro-Ugrskom, koja nas je ostavila jedinima ovdje na Balkanu, piše knjigu Običaje muslimana i kaže putovao sam i učiteljovao od Bihaća do Sarajeva i ne zna za u među muslimanima. Volio je židov da se naslađiva svojim očima, da vidi kako pada sa mujog zamandali vrata. Volio je on to da vidi ali nije imao takvu priliku. Ima i danas vata i muji. I više muju nekoje, nekoje nekuje nekoje konja po mjesec. Nego kao i u god priliku vidi, gleda da odati zlovi gdje i po mjesečini i po mraku. Šta će nas izliječiti od ovih bolesti? Šta će nas izliječiti od kog, od kog sam vrijednosti? Ima li pravo umet koji je poslan svim umetima da bude umet manje, manje vrijednosti. Kutum hajre umetim uhrižet ne nas. Mi smo najbolji umet. Jer zato imamo dokaze. Zbog čega smo najbolji? Zato što imamo jedino priznatu vjeru islam. Inne sine inda Allahi islam. Jedina priznata vjera kod islama. Kod, kod, kod, kod, kod Allaha islam, ومن يكتب غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ako bude tražio neku drugu opciju mimo, mimo islama ona mu neće prihaćena biti i on će na ovom svijetu poniže biti draga moja začun mi imamo Kur'an drugi imaju četiri stotine Biblija pa samo da ih poredaju rate kako će se dogovoriti a kako da se dogovore po kojoj će živjeti. A to je derogirano tamo da istram. A znamo dobro da je po 400 godina nakon uzitanja iz sale iz kratu od sada na nebesa napisano. Mi muslimani imamo Kur'an. Mi muslimani imamo sunet za vaniga iz kratu od sada. Imamo lidera. Neka se sad sve sakupi pa nek mu nađe jednu meteoru. naučnjaci, nosioci Nobelovi nagrada, imaju velike zasluge, ali mu samo nađeš. Išto mu mozak često napašu. Bio nemoralno od tada do tada. Ubio se na kraju. Uhelačio se. Otrvao svoju ženu. Tretovarao jahalicu. Nije dao drugima prava. Hajmo analizirati život poslanika, ali sada to sram. Za toga Allah ne dala će mu kada kaže, lo inneke, a ti o Muhammede, lo inneke na ala kulukin avim, ti si na najveći na morala. Kome mi pripadamo? Pripadamo najmoralnijem čovjeku svih vremena. Ali šta da nas imamo? Da nas naše majke, ne samo ako kazuju svoju kostu, ili svoje usire da nas Allah sačuva toga, nego kao da je voda što svir, što siromašnije ona po dunjavku. Je to naša tradicija? Je to naša vjera? I zato, draga moja braćo, mi nemamo dana i ne možemo tući, ali možemo bar se srcima obratiti. Ovo srce koje nimamo kosti nema, ako nije umrlo, pitamo to srce, Ima li u tebi dina? Ima li u tebi zida? Ima li u tebi ponosa? Ima li u tebi pravilnostke zadnjice? Ima li u tebi budućnosti? Jer je Allah će da šamu neka srca zapečetio i stavio na njih kataran. Ali ja se nadam da takvi nema među nama. Jer koje god potrebi od žadinska vrata, on može biti u dva pakovanja ili mu je srce bolesno, došao si na zdravi odjel, da se liječimo zajedno, ili mu je srce zdravo, pa onda zdrav kad bude sa bolesni uz Allahu pomoć, samo koristi. A znajte, ovaj dunjavu kome robujemo, a samo se robi Allahu džene šanu. Znajte, ove žene na, na, pred kojima na tvojima kriječimo, one to ne zaslužuju, Moramo robovati Allahu te bareke wa ta'ala i potruditi sve da ovaj komad mesa bude čist. Često ljudi kažu, ja ne sanjam, ali mi srce čisto. Boga mi otvorio se veliku temu. Možeš ćeš me ubijediti da ti je čisto srce, jer ja hiru nisam, a kako li da mogu u gaj zaviriti? Zamisli da kažeš, ja srce, kuham i sebi svojoj hađici kahu. Ja srcem okaživam ovaj dunjavu. Ja srcem nosim auto. Ima li takvog šofera možda među vama? Da upali auto i srcem vozi. Ko je vozio srcem, brzo je stigao. Znači, ova vjera, ako ti kažeš da je samo srcu, i ja kažem tako je, a ne samo srcu. Problem je ako ti nije čisto, a ti tvrdiš da je čisto, moraš pokazati to djevima, I zato kaže poslanik kada je sradu od sran, inna fil česadi mugva, u vjeru ima krstine, koma mesa, i da stavu hat farha česadu kudru, ako bude zdrav taj koma mesa, čitavo tijelo je zdravo, u da česadu česadu česadu kudru, ako se razvori srce, i u tjelesno, i u psičkom obliku, ili simbolično, onda je pelaj. Možda ja ovo govorim, a neko će kazati, ovdje ima srčani bolest, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن يُفرى وغفر da izliječi tvoje i moje srce i milosti za vjernike. Oma sredite u vladi vine i da poslara, a nevjernicima, zutučarima, samo povećava dropa. Ićemo mi iz toga svijet. Sako se sjeća puno svojih najbližih i komšija i ostalih kako je došao mene smrti i odveo je i nije sa njima razgovarao, tako će mu imi otići. A Allah te barek je od nama tvrdi, je umera jedna u malu mora te nur, ila ne zeta Allah te prvim celim. Na dan, na sudni dan, kada će dječak pobjeliti i osjediti, kada će trudna žena svoj kod baciti kada će ljudi hodati kao pjani, terahum sukjara, ulahum bi sukjara, vidiš i da su pjani, oni nisu pjani, nego je Allahova kazna žestoka, kada će poslanici najbolji Allahovi robili govoriti resmi, resmi, šta će biti sa mnom, pa će Isa i Sratu od stran. Isus, koga mnogi psuju, kogod opsuje Isusa, i stavali sada postaje nevjeni po istibaku Sada nam da klanja i karaviju 33 rekiata i da klanja sada i prouči čitav kurna na njim. Jer ti vjerujemo u sve poslanike, pa onda pozivamo druge da i oni budu tolerantni. I da oni prihvataju Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ako se tome ne proučavaju publično, ako nađu greške u akidi, u fiku, u moralu, pa pomoće nam. Ali se potrude i neće naći. Dan kada neće biti u koristi i veta koga mi skupljamo. Kaže poslani kada je sada to sada čovjek stari. Ali stari dvije stvari nikako da ostane. Nada u tu život. Dođi s čovjek koji kaže živ bio od veliko poštovanje imeni meni i tebi vrtovaca i čepa vidi reče nikad salamak neće. Pa ja tek počinjem da živi, nada u tom život. A vidim da mu se Melek davno najavio. Upatio ga vrat po vjeriju. Ako je već, ako nije, ako nije očela bio. Zubi po ispadali, ruke se tresu, ravnotežno je zubio. Samo ga još onaj što kupa čeka. Da se okruži lijepo i da ovo svoj posao odradi. I kaže, ljubav prema dunjaluku. Čovjek kaže, ja čim dođem u Perziju, e onda će ja biti džanijski golu. Boga mi često vidimo da ljudi lažu. A ovo tri baustane napravio kod će. Samo gradi. Kome gradiš? Što ne kadaš? A se mogu tiš. Ne mene si izbogi Bog nama za tebe. Illa me neta Allah i kodni sari, osim kod nese Allahu te bareke o ta'ala, ovo čisto srce, koje će očistiti imamo, koje će očistiti slavno, koje će očistiti na namazom. U protivnom, bit će ovako i još ono što ima gore. Danas pitaš ljude kako je, kaže mi to. Ovdje mi je puno. Znači imam krš, uložio sam u njega puno, narastao mi je. Ali ovo gore izbori, znači. Babo gore nešto samo vremena govara na štrih da se bacili s neke podvod. Da hoće iz aviona da mi daju prijatelju čija mi prvi je bio. Hoće da se uherači. Zašto? Zato što je prikodano kupila prvi. A pitaš Bujna, kako je kod tebe, kaže, meni sve ravno, dobora, vama je bolje blizu. Zašto? Zato što on uživa u imanu. I zato kaže poslanik kada je sada svoj sram, ja od unjavu kao oni ministri žene, وَجُعِلَ قُدْرَةُ عَعْيُنِ فِي الصَّلَاةِ Ali učinite svojom oka u namazu. Nama kad se kaže treba ići na džumu, kao da treba ići pred kamoli. A kamoli na saba, puškom se ne treba čovjek probuditi, nego je danas petnicije se vode, moli se neko, ko je vam ne dozvolio da se dere sa džami? Da se dere? Pa ti si, ti sada počeo da napada sam sebe, zato da ga boja sačuvati. Ovo nije kritika vama. Ja važim sebi i molim Allaha te bareke od dana da budem kogo bojazan, jer to je ključ za džene. A molim Allaha džene šanom da i vi budete kogo bojazni. I da svi uđemo u džene. Jednu javnošku vatru ne može niko podnijeti. Znaju to anđe koje puše pa kada omrži kapu naše rukom. A vidimo ima da smo glasni srca u kako šuta uvijek. Ne bi mogo gledati kako da se stati. A šta je džehendemska vatra? koja se hiljadu godina žestila, pa je bijela postala, pa hiljadu godina, pa je crvena postala, pa hiljadu godina, pa je crna postala. A znate li šta će biti gorivo za džehendem? Neće nastaviti sa ubije, niti čumur iz zemice, niti ove jere, gore ove naše, i ove lijepi krajeva, a sve Allahova zemlja, nego će biti drugi kamen. Ku anfusakum wa ahlikum. Čuvaj sebe i svoju porodicu od vatre. Čije će gorivo biti drugi kamen? Pa ne daj javi da se sebi ubacu. Kad ne smiješ ni ovu dunjalučku, ako nisi do danas, ima se ovdje. Te ova i rada te ove su uvijek otvorena. Čovjek je ubio 99 ljudi i došao sveštenikom I rekao ima li za mene pokajanja, kaže, Bože, stačno vas. A on nije ga namirio. A ovdje kod učenjaka muslimana, kaže, ima li za mene te ove, kaže, ima, ali požuri. Ako se sunce pojavi iza zapada, ili duša dođe u mislim, nema više te ove. Ali ja zavisim, ti si ovdje ne stumio sto ljudi, sad kad budeš i lako, ljudi će biti u tjeskovi, teško će i biti, Pa u drugo pobožno mjesto i tamo se nastani, pa je krenuo na taj put. U putu ga je zadesio ono što će zadesiti. I tebe imene kuzru nesti zradi kad mu zmeu. Zato će kušati kako srti gleda. Vo innema svoj dom ne učure su mjogarske jame, a vi ćete vaše zlate na ovdje svijetu dobiti. Da ne zove ani nara. A ko se vatre začuva, vo uzhile u džemžete i uđe u džemžete. Tako da zna taj je pobjedio. Ona haja su dunja ili ne kao gurur. A ovaj život i naslađivanje na ove svijete je samo lažno zavaravanje. <clears throat> pa je pao mrda. Pa su došli meneci milosti i meneci kazni. Pa su se posvađali. Jedni kažu meneci kazni. Ovaj čovjek nikada dobro nije uradio. Naprotiv, on je sto ljudi svojom rukom bio. Sada se ljudi ubijaju milijone pošalje Bogu od 25 tona i kaže mi smo humanitarci. Mi smo vama došli kao slobodioci. Mi vama želimo dobro. Vidite kako su u sebe prihvatili muslimane prije klanja. A drugi kažu, oni je gledala se pokaje. Pa je došao glasnik sa nebesa da se mjeri Gdje je bliži? Ako bude bliži mjestu gdje je bio ubica, ide u vatru. Ako bude bliži mjestu gdje je pokajni, ide u džene. Pa su našli olivajcu da je ili petak, petak ili lakra, bliži teritoriji pokajanja, pa se Allah je spilovao i džene su dao. Nemoj kazati, gotovo je za mene, svi su vodovi prošli. Ako je prošlo voz, ima avion, ili brzo minio. Ako ne bi avion, vidi kamionom, pokaj se Allahu te bareke od zahada. Ako bi daš garanciju da ćeš ti još jedan sah živ, napisneno, ovjereno sa sedmom nebom. Ako imaš objavu kod sebe koja se štiti od sreda toga, u džetnetu nema namaza, u džetnetu nema posta, u džetnetu nema te globa, samo užitak. Pa nemoj propustati ovaj prosječko 70 godina život. Budi vjernik u Allah, ne bare kevotala, svojim srcem, svojim jezikom i svojim djelima, pa će ti Allah svoju vjeru primiti. Molim Allah da te bave tebo tada na sučni istri muslimanima, da vrati ponos muslimana, da muslimane u jedini i sad, koji će šestim usmaku se na Allah, ali je srbene, da naša kiba bude u pravom smislu neka, a ne i druge srđene.